Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الغفر ويأمركم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية آية من menikah setunggalipun ayat ingkang nerangake bab jakat jakat nyambut gawe lan jakat wetonan bumi aneki mangke majelis taklim senen pajar bagi sakit saged ngaweroi mazhab-mazhab mazhab niku artosipun pendapat pendapat sing dadi pilihane carane milih nganggo ijtihad penelitian penelitian le memahami dawuh Quran lan hadis ukuran ulama mujtahid minimal kata Imam Ahmad bin Hanbal menguasai hadis empat ratus ribu. Ini buatan cilian. Minimal ratus ribu. Wakilah enam ratus ribu. Mulane pengarang-pengarang tafsir Jalalain. Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Mahali. Ini kok buatan tingkat mustahid. Mereka apalane hadis nambe nguasai satu ewu. Aku lonjenengan malah. ora usah hewan-hewanan. Orang ora tau ngerti ngono wae. Iki bacaane kersane ngertes. Ya. Mulane Jalaluddin Mahali Jalaluddin Sayyidin itu termasuk mukallid wong sing taklid. Imam Ghazali aparane hadis nembe telung atus ewu. Niku tesih mukolit. Dan Imam Ghazali mboten ngaku mujtahid. Para ulama ugi netepake Imam Ghazali ku mukol. Nah Imam Muslim apalane hadis menguasai 600 ribu. Imam Muslim termasuk mujtahid. Guru Imam Muslim Imam Bukhari. menguasai hadis tujuh ratus ribu. Guru Imam Al Bukhari namanya Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali menguasai hadis satu juta. Kalau nak mikir aku ngono ku batu epi ngono kalau kok iso. Ah, kelompok nate moca dulu kul marang niku nampung ras sewu rong atus wis tau atam beng lima ora apa niku mulane kula nek mikir mujahid mujahid niku batu keku piye ngono pun boten kelase tak tidak hanya ayat menikah nerangake bab zakat bahasane ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina Ampiku enfakno jakatono tono siro minta yibrati maka sabetu Sangking bagus barang Kasab tumkang do nyambut gawe siro kabe engmah. Hasil lemu nyambut gawe kulu Jakatono tono. keterangane Quran nembe nerangake kon ngetokno jagate lah sepiro sepirane ora diterangno gawe Quran ning keterangan saking jauh hadis Jadi ini jauh hadis. Nek wis netepi rong perkara. Siji sapneso, Loro wes haul. Haul niku setahun. Terus antarane Quran haro hadis dirangkum disusun. dadi pekeh dadi pekeh niku rangkuman Quran lan hadis la sing iso rangkum engge kudu wong sing nguasai nara ora iso nguasai ya ora iso rangkum Hasil nyambut gawe ku nyambut gawe sing halal-halal. Ya, apa keliru sing haram-haram. Dari pekecot, pekecot. Sing halal-halal. Dari kacang, dari kedele, dari tanung, dari sarung, dari saya, dari ketu. Dari dagangan sing halal-halal. Mulane bahasane Quran min tayyibati. Asale manon saking baguse. Tegese sejarane bagus ku sing halal. Bukare mu sing halal cakatono. Nah, wis hal lan wis sakneso. Hal ku piye tegese? Upamane jenengan gajah arto nopo gajah bareng-bareng konveksinan bodoh saya suang sepatu sandalan saksa mini pun sangat niat diperjagang ke nari kau ngerentek Iki sing ngerti namun sing ngerentek Wong liya gak oleh melok-melok. Sampean ling rentek niat gut gawe wau tanggal piro bulan apa sampean catet. Iki sing ngerti namung jenengan kali Gusti Allah. Wong jopo ora oleh melu-melu. Upamane sampean ling rentek berdagang niku wau. tanggal siji sawal setut kapitale jenengan piro wae ora dadi masalah kapitale bo sejuta lorong juta ora dadi masalah sing penting mengkune wis tutup setahun tanggal siji sawal barang dagangane jenengan ana sak nesot tak ora nek ana jagati ra ana ora usah jagat la sak nesotku ukurane pira iki kula nerangake sanget kambang-kambange sak nesotku ukurane pira sakni sep ukurane sekat seimbang segaya pitung puluh pitu gram mas murni mas murni ku 24 kar tapi ono kudulane sidik limang pro pitung pitung puluh pitu gram punjur limang propiton gram ngaten iki carane limang propiton dibuat pitung puluh pitu gram awan lah sak grame piro iki takok karo ahli jodol mas atau pengumuman pemerintah sing resmi upamane sak gram Mazmur ini, pengertian Mazmur ini ukuran 24 kal Upamane Rekane petang atus ewu, sak gram, pengno pitung puluh pitu. Hmm, papat pimpitu, walu ana pengaji semanten wajib zakat. Nek ja ana ora wajib. Mulane do jawet ijir iku ora wajib zakat. Wis tak terka iku ora ana do jawet kapital 20 juta ora jawet apa. Do jawet, do bakso, ijir, do bakso, ijir. anak rumah makan aja di mana jadi kacang idul idul pecel idul itu jelas orang wajib zakat Ini ada dua pijal idul, kafe cari satu juta. Ya, lah, lagi itu moniku aku menurut Mubah Mati. Lalu ini ngomong secara umum. pun nek wis ana pengaji pitung puluh pitu gram ujul limang profiten jakate piro istilahe bahasa wong saiki 2% persen setengah bahasane wong saiki dua jadi per sejuta selawe ayo per sejuta selawe ewu. Engkau nak sepuluh juta biru, nak petang juta biru, karesnya pekno. Itu. Nomor loro. Wa mimma akhrajna lakum minal abdi lan sangking bagusi barang kang ngetokake insur lakum kanggo sira kabeh. Ngene iki Gusti Allah melek melehno rek kula jenengan. Kula jenengan dicolok-colokno. Lan saking bagusé barang kang ngesokake ingsun Allah lakung kanggo kowe. Sing ngetokno aku. Kanggone kanggo kowe. Minal arti saking bumi. ayate ngaten dadi pawetone bumi kabeh iki wajib dijagati. iki timbul perselisihan mazhab nek imam syafi'i wetonan bumi sing wajib dijagati, yaitu kecil iso kanggo kekuatan contohnya beras jagung, gandum, sing isa singgo kekuatan manusia ore. Iki cara Imam Syafi'i mazhab ngono. Nek mazhab Hanafi seke, he eh, pawetan bumi. duku, salah anggur apa maneh sing pelem wajib mazhab Hanafi. Sebab nak kene orang orang pilihan ni. Bulan ni kata ni ke ampun sampai koyoki mazhab. Cuma bangsa Indonesia, Muslim Indonesia, aku sing kata mazhab sapi ini. Mulanya sing dijakati biasanya ku pari. Semangka orang dijakati. Cara Hanafi wajib dijakati. Semangka. Tapi sampean majlis salim senen Pajar supaya nek ana wong sing ora paham ya dikenake halus halus ya. Kok ora kek krungu iki semoga wajib zakat itu mazhab Hanafi. Ada nana takonan keterangannya nol di namanya tafsir sawi. Nek mazhab Malik sing diwajibi zakat ana macem rong kula boten ngapalke mergo kula boten kadung mazhab Syafi'i ngono wae ora ndek pawetone dadi ra wajib zakat dadi aku mengaji Oh, tak si mempeng ya raja kasihku. Nah, ini ini maksud dulu, nara jadi nara mazhab ABCD kok berbeda. pancen dawuh Quran hadis iso dimaksud macem-macem. Pawaton nek sing kangge kita biasane pari. Nah, niku pari niku istilahnya nomene keterangan hadis ana sing disiram dikangeli diluku digaru jadi kangeli ana pare sing tadah hujan yo hasil bau rata tetan mau dikangeli lho niku ana aturane keterangan sing hadis nek sing dikangeli Leren di diluku, digaru, disirami, jagate, sepra rampolo sepra rampolo jadi upamane metu rampolo ton eh, rampolo ton jakate sepra rampolo kalau pro rompulun tak kae nek sepuluh ton ae eh, karena nek sepuluh ton zakate setengah ton bisa pro rompulun nek tajah hujan ora dikangeli sepro sepuluh Iku keterangan, dan ini hadis, hadis ya hadis sahih. ae fi masuqiya al usyur nek rezeki ora dikangeli sepro sepuluh nek dikangeli sepro rong puluh hmm, aku ora petani dadi ra pati mikir kula niku mboten mikir ane ah, iki sing mikir kan sing tani-tani niku biasanya beras, bumbu, umbuk cempol, umbuk saya ini macam beras kau nana sempat, nana pulau bahan, dan bahan, pulau ini pakai anda nana sego nang anak meja, keadaannya aku sih disiat, ni ya tak paman, sajane kok korak kanggo aku, aku ya nyesek, ngono mau bentuk, dan ada tuku beras, dan ada Ah, terus sing secara umum. Sing berhak nampo sapa? Keterangan Quran surat Barokah juz 10 Asnaf Samaniyah. Macem walu iku sing berhak nopo zakat lil bukoro itu. wa al wa al masakin. Inna masadaqatu lil fuqara wal wa al hamilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa al fi riqabi wa sabilillah nusabi. Wa fi riqabi Sehingga Indonesia rahana, itu wabir rikau. budak. Sing akeh ana bukara masakin. Ngamil ana tapi sidik-sidik. Sing gak ana budak. Sapi lillah, sapi lillah. Niki wong Islam sing jadi tentara perang Sabil. Sabilillah. Lah Ibnu Sabil tiang-tiang parang sing terlantar. Umpamane kayak lari-lari pondok Pecah Jakarta, mondok neng Kudus, ketelasan tangu, jenazah bapaknya sugi tapi no Jakarta. Ketelasan tangu, pas ana ngetokno jakat bocah kodok sing ketelasan tamu jaluk jakat kenge diarani ibnu sabil tapi sing gampang niku ukara masakin lah tegriki perlu keterangan saantawis bedane fakir miskin sing diarani fakir wong sing ora duwe simpanan budgaine bendino kurang soko separo atawa separo kurang budarane peke upamane butuhe sedina iku sepuluh hewu dene mengsuk lima ewu utawa petang ewu bicarane pekir meskin kanane pekir upamane butuhe saben dina sepuluh ewu dee santuk pitung ewu pitung ewu Ojo uga mbok gawe atawa jalu. Contone kaya sing do jalu wong nyekar-nyekar niku. Lah sing jalu wong nyekar kan udah ana sing pegat, gak ana sing miskin. Kula kok wonten mungah dan kula nate krungu ngomong, wah sepi dina iki. Bendak birang, mek endak petang puluh. Petang puluh ku sepi ya Allah. Mulane wong kulo mboten ngarani fakir. Sugih niku. Biasane kuwi, biasane sate sih kuwi petang bolo kuwi. Dengarani sepi, masyaallah. Jadi sing jono marep menara kuwi guru dini Bisa lagi guru dini ya. Kulo iki ngomong apa namanya? Jadi nek bener omongane sing nok menara iku dekne ora kelebu fakir miskin. Terus sing bersifat umum iki wala tayang mamul kopi zaminu tumbihuna wala tumbi akhirihi ila antuk bidu. wala tayang mamulan ojo nejo siro kabeh alkhobi saingkang elek-elek minhu sangking sing dijakati Tumpi puna nafkahake siro kabeh ing wala tum ing kale urano siro kabeh bi akhizi iku mentolo jiku ing hobis illa antuk midu kecepoyen to merem sira kabeh ing dalam hobi. Nek nyetono zakat, iku aja dipilehno sing elek-elek. Sing dijakati, jakate beras umbuk upamane. Terus sing ditokno jakate beras jempol sing gabah-gabah tok. Niku mboten kene. Sing kuwi dhewe ra geleman panas kok. malah mbok no jakate. orang kena. Itu sindir karo Gusti Allah nak Quran. Gelem-gelem kowe mangan, ambi merem-merem sipe. Mulanya nek berasa ombo, zakate yang kudu berasa ombo. Carane. Aja dibolehna sing elek-elek. di secara umum di pala tayang namu podo go beras atau gandum atau sing wajib di zakat ya Allah karek mengko menurut mazhab Hanafi apa mazhab Syafi'i apa mazhab Maliki niku urusane panjenengan Wa'lamu lan natiya sira kabeh annallaha ing sak Allah wa ni yuniku semuge. Allah ra butuh mbok wae jakat. Dadi jakat iku paring aku akrojina aku. Aku sing ngetokno. Kanggo kuwe. Mulane aja medhit dumno kancane sing fakir miskin. Jadi Gusti Allah nerangake supaya manusia ngerti. Jadi ora ana jagat kanggo Gusti Allah ora ana malah Gusti Allah sing paring. Hamidun tumur pinuji Gusti Allah. Mulane Nabi Ibrahim nalika korban umur walung puluh punjul dari diparingi putra Nabi Ibrahim termasuk Nabi sing suge. Jak nanta ake kurban. Waktu sesewu. Sapi ne telung atus. Ontane satus. Niku dijedewe ora urunak. Iki jaringan dan wong saiki. Wong suge sing kaya Nabi Ibrahim jaringan dan. Iku anggar wong ngalem. nganti malaikat-malaikat ngalem. Iku ditanggapi karo Nabi Ibrahim. Apa mana? Paringane Allah sing rupa wedhus sapi unta. Ya, tak korban wani wae. Upama aku diparingi anak penyembelih tak sembelih. Nabi Ibrahim. keterujud ngendikan sing kaya ngono. Apa mana wedhus sapi unta paringane Allah sing rupa ngono. Upama aku diparingi anak kon murbano tak murbano. Aku para nglakoni uh, diuji tenan diparingi putra Ismail. Laki umur telulas palam ma balago ma saya kola ya dunaya ini aro bil mana bi anni al maku barang bocah lagi seneng senenge nabi Ibrahim jalan jalanan karo anake mimpi telung bengi tanggal bolu sama sepuluh besar ngipi paring wahyu Ibrahim anakmu sembelah. ya Oke, ya tadi kita sempat pelajari Wong gede-gede ku nek ngomong kekerucut Dijajah, dicacah tenang Ibu teknya, wah ini tak sembelah. Rekon Nabi Ibrahim wong gede dicacak tenan kok nyembelih. Nabi Ibrahim wani nyembelih. Tapi nek cilik-cilik, pamane bupati, camat, lurah, camat, sudah aku jadi masjid tak dianjani sak cukup orang-orang ujian orang sekali apa apa cilik-cilik malaikat es pegel muci wong cilik-cilik Sama kalau kandane itu. Karena nanti dia uji ini mesti cek gede-gede. Eh, Ika ada neku sebelum tak terengi jadi semua ini sedang aku jadi rata gunung tak api eh, ya. Tapi guna wes kadang-kadang orang tian, mana kurang ujian sebab apa yang kecilian. ayat canda pun Gusti Allah nerangake. Rene bab gondo hak milik. Iku membutuhake kesan kesungguhan manusane. Nek sing ditokno iku sithik upamane di beras rong ton. konjakan setengah ton wani enteng. Tapi Jaka sewu ton, jakate ton wani sahur. kini ki. Jakat nek wakil merdutuk ikuti, menunggu mwemat. Mulane, Gusti Allah, merengetake kita manusia muslim-muslimah. nganggo dawa asyaitanu ya'idukumul baqra wa ya'murukum bil faqsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim mrengetake dhateng kula jenengan Nah lucu, apa jakat kudu gelem bojo ora tau sedek kabudhuane ora. Eling-eling ayat niki. asyaitanu utawi setan yaitu kumpul janjeni atau ngancam sapa setan ing sira kabeh al-faqra ing mesti ing kepikiran ya ada zakat malaikat tempat dan bagus sekta tak kaca-kaca tengahnya hati di mana ciri-ciri kalau iman Wayang merukum lan perintah setan eng sira kabeh bil paksa iklawan medhi. lafal paksa sakur. Niku maknane selingkuhan. Dino. Tak balane pisan gas. Lafal al-faksa faksa sena Qur'an kabeh maknane selingkuhan. Dino. Kecepo ayat nekis. Ayat niki maknane faksa al-bukhl mati. Mati. Setan niku senengane mati mati ini wong sing zakat lan sing sedekah nek pikir entek dite melarat. Mulane sing mim mimi oh, kadang-kadang nganggo bahasa sing apik. gemi ku ate yo gemi ate iku sing ora ana nang zakat iku ora asa gemi gemi kudu metokno Jadi gemi ku ape iku nek ora wayah hubungan karo zakat ada tandingane Wallahu ta'ala Allah yang itu kum janjani semua Allah kum engsi rokape mafirotan eng pangapuro min dusake Allah. Jadi Gusti Allah nek kowe zakatmu beres, sedekah kamu wani kelira kelirumu laku. Tak aku roh. Kejaba itu wafat lantang tak pari ijol. Dosamu tak aku roh. Lantak paringi ijol. Jadi pertandingan antara setan kali Gusti Allah. Setan ngancame wong zakat wong sedekah marai kere. Gusti Allah malah kualit sehingga zakat do sedekah tak paling ijo. Lah kaya ning Quran ngeten iki lajeng wonten hadis sing nerangake. Safin dina. Hadisnya. Inna allaha ba'asa malakaini. Ahaduhuma yunadi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wal akharu yunadi. Allahumma a'ti munsikan talafa. Hadis menikah maknanya. Gusti Allah nugasake malaikat kalih saben esuk medun ring bumi donga nek gar donga mabur ring langit sesuk medun maneh ring bumi donga tugas donga gar balik sing siji dongane apik Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Ya Allah Gusti, Wong suke-suke sing bre sing dumetana jakate mugi sampean paringi gantos ingkang sae. Kuna wis muni ngono mabur. Terus sing siji ngomong donga. Allahumma ati mumsikan tarafa. Ya Allah Gusti, yang suke-suke sing medhit sampean tumpes. Oh, Iku dongane malaikat. Kalau jenengan itu melok sendi, ane itu urusan jenengan. Mulanya, nak sengwis kedunungan wajib zakat, diberesi zakatnya. Seng dereng kedunungan zakat, sampai sedekah-sedekah sunat. Itu seng kapan. Kanjeng Nabi merengetake secara umum. Hasinu amwalakum sisi hadis bil zakati. Sisi mana? Hasinu amwalakum bil sadaqah. bentangi duit-duit milikmu itu dibentangi nganggo zakat. Sing siji. Duit-duit sing mbok simpen dibentengi nganggo sedekah. Jadi sedekah itu kanggo nulak balas supaya paringan rezeki tetap malah saya tambah saya tambah la in syakartum dan naku. Wallahu wasi'un alim Gusti Allah zat kang luas wasi'un alimun termudanani Gusti Allah niku jumlah er, warihane luar biasa. Kalau saya di pari ini itu sih. Ini biasanya. Zakat ini sudah sidik-sidik. Lagi di pari ini itu doa Tapi harus pakai. Tidak wani tenang. Contohnya. Korun. Korun itu. kaum Nabi Musa. Nabi Musa niku diparingi dening Allah ilmu kimia. Pinter ilmu kimia. Sareng rate tuwa-tuwa pikir-pikir Nabi Musa aku kene kepandean ilmu kimia. Iki nara tak tularke eman-eman. Tapi nek tak tularke rengene wong, nek wong ora kuat ya bahaya. Lah iku Nabi Musa golek wong telu sing setara meh tingkat Nabi. Jenengane Kaleb, nomor loro Yusha, nomor telu Korun. Iki Korun ku termasuk wong alim. Kalif tulisannya kaf alif lamda. Yusha tulisannya ya wau syi'ain. Kalif Yusha korun. Saben sisi diulang ngelmu kimia sak pertelan, Kalif diulang sak pertelan, Yusha sak pertelan, korun sak pertelan. Sarang pun sakit. korun rakus. Ngaji karo lakale. ngaji karo Yusa. Jadi ilmu seperti sing dimiliki kali lan Yusa dikulah karo Korun. Akhirnya Korun jadi payung ilmu ini Nabi Musa. Jadi ku ngelmu kimia eh. Logam-logam kuningan. Niku iso dimasak jadi emas. Ya payu-payu harga emas. Jadi tuku logam-logam kuningan-kuningan itu terus dimasak jadi emas. Ya. Timah-timah dari lunas. sehingga nu sudah jadi selokok. Itu. Jadi sangke cepete suge koro luar biasa. Iki munggu orang ditekak di orang di jantung kena Quran mungkin jora percaya. Gudang emas gudang selokone korun itu. Sogo e gudang. Dipikul wong sepuluh dah kuat. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قارون لو تak paringi Seng soko e, ora kuat dipikul rombongan ulil usbah sedar kuat sogoke iku dadi kuat dipikul wong sepuluh dan sampean bayange godange pira mate pira Lalu barang dijalui karo Nabi Musa kon ngetemu zakat. Kurang ajare Korun. Kola innama uti tuhu ala ilmin enti. Musa lu kuara pepi ya Wong aku mbok gawe mbok gawe karepku dhewe, pinter-pinterku dhewe kok dijalui zakat. Nabi Musa diwodo. Wes ngono malah diumpamake nek Nabi Musa ku selingkuhan ngono ku. Iku. Wala inna ma ala ilmin ilmi. Sebab apa? Mergo sing dicokno jakate gudang-gudang. godang Mulane latihane majelis senen Senin Pajar. Nek sedako umpung durung sugih tenan. Umpung durung sugih tenan. Sampan sing wani sedekah. Nang masjid lebone pati sewu, rong ewu, biru. Hukum juga suki. Mergane ide sewu, rong ewu wani. Nggak nak masjid triliunan. Lebone masjid sak miliar. Nggak laran buka peti. Tapi bawaannya berat. Malah latihannya, kumpung durung suki tenang. Kalau bosen ngarani jenengan bosen cukup bosen keliru. bosen suki tenang atau tereng suki tenang. Wallahu wasi'un alim. Sugih yuk yu'til hikmata man yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa tiba wa arina al-batila batila wa tiba. Rabbana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين <laughs> <laughs> نعم